بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقون أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا زوا عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العلي العظيم आयतूं आहिनि टे आयतूं पहिरियों सूरत तलाक सूरत तलाक जूं अठावीह सिपारे में सूरत तलाक आहे तवाबनि सूरत अॻु में पढ़ी सघूं उन खां पोइ अचे थी सूरत ऐं सूरत त तहरीम खां अॻु में थी अचे पंहिंजो हीअ अठावीह सिपाही जूं आख़िरी सूरतूं आहिनि आख़िरी सूरत तहरीम थींदी <clears throat> हिन में तलाक जी ॻाल्हि आहे तैलाक तमामु आम सब्जेक्ट आहे हर हलंदो आयो आहे पंहिंजो हींअर पियो हले अञा त हाणे ॻाल्हि वधी वई आहे तलाक जी ते किथे हाणे छा थो थिए छा नथो थिए हाणे ॾिसूं पर पंहिंजो इस्लाम आहे जेको पहिरियों रिलीजन आहे धरती ते जो जंहिं मंझि इस्टेब्लिश हिकिड़ो डिसिप्लिन आहे हिकिड़ो हिकिड़ो बाक़ाइदे इंतिज़ाम आहे शुरू खां वठी आख़िर ताईं छा कजे छा कजे छा कजे छा कजे कंहिं किताब में पहिरीं मतिलबु त यहूदियुनि वठ में हिकिड़ो सिलसिलो हुयो त अहिड़े नमूने सां तलाक ॾेई सघिजे थी पर उहा तलाक ॾियणु अहिड़े वखबल हुई हुनखे मोटाए कोन थी सघियो उहो बसि हिकिड़ी तोहमत ते हुयो या की अहिड़े नमूने सां जीअं वणे तीअं माण्हू करे अहिड़े नमूने सां ऐं पोइ क्रिश्चन वटि पोइ क्रिश्चन वटि चऊं बस तलाक ख़तमु आहे तलाक करे थी ख़तमु पर हा हिंदू जेके हुआ हुननि वटि तलाक कोन हुई पोइ माण्हू बसि शादी थी माण्हू फाथो हिक ॿिए में जेकॾहिं फासी पियो त पोइ फाथो बसि पोइ मरी जान छॾाइनि हिक ॿिए मज़ा अहिड़े नमूने सां ॿियनि सभई मज़हबनि में अचण को को एस्टेब्लिश निज़ाम कोन हो त कहिड़े नमूने सां तलाक थियणु घुरिजे कहिड़े नमूने न थियणु घुरिजे कहिड़ियूं हालतूं आहिनि कहिड़ियूं हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो सुहिणो तरीक़ो आहे जेको हींअर बि इस्टेब्लिश जे करे क़ौमूं जेकॾहिं कनि थियूं त पोइ उन ते हलनि थियूं जेकॾहिं को सुहिणा ऐप वारो तरीक़ो आहे पाण वटि पाकिस्तान हिंदुस्तान इहो पंहिंजे सभई माण्हू ॿुधा पिया आहिनि हिक ॿिए में फाथा पिया आहिनि पोइ हाणे ॻाल्हि करणु पाण वटि वरी उहो सिलसिलो आहे पंहिंजो छा चइबो आहे हुनखे पंहिंजो आनर आनर खिलिंग ऐं धूल फसाद ॿियण सां मुसीबत वॾी हिकिड़ी पंहिंजो कंहिं ते तोहमती को कंहिंजो नालो वठिजे भई थी सघे थो हीअं हुजे पाण हुजे न हुजे अखियुनि सां ॾिसे माण्हू न ॾिसे पंहिंजो का ॻाल्हि थी हुजे नथी हुजे बसि हाणे हुनखे मारे बि असांखे जान छॾाए ऐं ख़ुशूसनि वीचारियूं पोइ औरतूं जेके आहिनि से हिन में पर इस्लाम जेको आहे हिकिड़ो तरीक़ो इस्टेब्लिश कयो आहे जेके हुन ते माण्हू हले हुन ते तरीक़ो ते हले हाणे पहिरीं पाण ॾिसोसीं मुजाद लाइ छत पढ़ीसूं हुन में ॾिसोसीं त हुन माण्हूअ ते चयो त भई जेकॾहिं आऊं माई आई वीचारी जेका हज़ूर सुलास वटि चई मुंहिंजे मुड़ुसु मूंखे चयो आहे तूं मुंहिंजे माउ जी पुठि वांगुरु आई हुन चयो आहे ज़हार हाणे ॿियो तरीक़ो जेको आहे माण्हू कसम खणी वञे हलियो बसि हाणे आऊं ज़ाल जे वेझो कोन वेंदो हाणे उहो फाती पई आहे वीचारी न को थी जान छुटे हुनजी न को त तलाक ॾियसि हुनखे न को थो भई हुन वटि वञे न को हुनखे को खाधो पीतो ॾिए न को को छा हाणे मुठी पई आहे वेठी आहे वेचारी हाणे उहे जेके ॻाल्हियूं आहिनि सूरत बकर मंझि पंहिंजो अचनि थियूं सॼो तमामु हिकिड़ो थोरो सोणो तफ़ तफ़सील आहे हुनजो पंहिंजो ॿ सौ कहिड़ी ॿावीह आयत खां वठी ॿ सौ एकवीह आयत खां ॿावीह खां वठी ॿ सौ ॿाएतालीह ताईं सो इहे निकाह जूं सूरतूं आहिनि कहिड़े नमूने सां माण्हू निकाह करे सघे थो कहिड़े नमूने नार बिबो न ॾिबो खीरु पीआरण जो सिलसिलो ईंदो जेकॾहिं तलाक थी वञे हली या पंहिंजो त केरु भरींदो इन ख़र्चु छा थींदो हीअं कीअं थींदो कीअं थींदो इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि से सूरत बकर जे ॿ सौ ॿावीह आयत खां वठी ॿ सौ ॿाएतालीह आयती इहे हुन में अची वियूं पंहिंजो तमामु हिकिड़ो तफ़सील सां हिन खां अॻु में पंहिंजो हाइज़ जी ॻाल्हि आई हुन खां अॻु में रमज़ान जे सिलसिले में जेका ॻाल्हि आई पंहिंजो हिकु सौ सतासी नंबर आयत मंझि त अहिड़े नमूने सां औरतुनि वटि वञी सघे थो अॻु में जेके हुया यहूदी ऐं क्रिश्चन जेके रोज़ो रखंदा हुआ त पोइ राति जो औरतुनि वटि कोन वेंदा हुआ मतिलबु त मना हुयो या हुन सम्झो थिए त मना आहे पर पोइ अलाह ताला ही ॼण वाज़िक करे छॾियो सूरत बखर में त पंहिंजो राति जो माण्हू वञी सघे थो पर रोज़ो रोज़ो ॾींहं जो आहे पंहिंजे साहेड़ी थी खाइजे हुन खां पोइ वठी सिजल लथे ताईं जेसिताईं इहो इहो रोज़ो आहे बाक़ी हिन खां अॻु में जेको आहे जेका ॻाल्हि करणी आहे पंहिंजे हक़ हलाल जी उहा सभई खाइण पीअण जी पंहिंजे ज़ालुनि वटि वञण जी हिकु ॿिए वटि वञण जी ॻाल्हि सॼी आहे उहा हुन में थी वई हली हाणे सूरत निसाह में जेके आहिनि वरी सूरत अचे थी जेका चोथीं नंबर सूरत हुन में हिकिड़ो तमामु तफ़सील सां त उहिद जी जंग थी हुन खां पोइ जेके मसाला पैदा थिया यतीम छोकिरियूं आहिनि बेवाऊं विवाऊं औरतूं आहिनि उन्हनि सां केरु शादी कंदो या उनखे छॾे ॾिबो त पोइ हिकिड़ो प्रोसिक्यूशन जो सिलसिलो शुरू थी वेंदो हलियो बदमाशी ख़राबी हीअ उहो सभु कुझु चवंदो या मूंखे खपे थी औरत या हीअ सुहिणी आहे अहिड़ी आहे छोकिरी आहे हीअ यतीम आहे त हिनखे आऊं हथु किरिया हिनखे आऊं फबायां हिन जो माल मिल्कियत हुनजा पीउ जेके छॾे विया आहिनि हुन छा कजे पोइ केरु नमूने सां कजे पोइ उनजो अलाह ताला ॿुधायो त भई ॿ कयो या टे कयो या चारि कयो पर पोइ पंहिंजो जेकॾहिं नथो त पोइ हिकिड़ी खोड़ आहे पोइ जेके वरसे जा अकामात आया त अहिड़े नमूने सां हक़ु औरतुनि जो थींदो अहिड़े नमूने सां हक़ु जेको आहे छोकिरनि जो थींदो पुटनि जो थींदो जेके वारिस आहिनि उन्हनि जूं ॻाल्हियूं अची वियूं हलियूं उन खां पोइ विरासत जी ॻाल्हियुनि खां पोइ पंज पंद्रहीं आयत खां पोइ वठी वरी वई ॻाल्हि आहे औरतुनि जे मुतलिक़ जेका मतिलबु मसाला पैदा थींदा त पंहिंजो शूज़ हुजे या पंहिंजो जेकर हुन जा औरत जी मतिलबु मालूम थी वञे त उहो फाशह थी आहे या अहिड़े नमूने सां थियो आहे पोइ हुन सां कहिड़े नमूने सां कजे हुनजो इहो सूरत निसाम अचनि थियूं ॻाल्हियूं अलज़ाल ख़बामून अल निसा आयत आहे उहा बि हिन सूरत निशाम जा आहे ॿियूं तमामु सुहिणियूं आयतूं आहिनि सुहिणियूं ॻाल्हियूं आहिनि तफ़सील तफ़सील आहिनि हिन सूरत निशाम सूरत निसाम ज इहो आयो हुकुम त कहिड़ियुनि औरतुनि सां माण्हू शादी करे सघे थो कहिड़ियुनि सां नथो करे सघे त पोइ उहे जेके आहिनि हलाल जेके न आहिनि शइ यानी शयुनि सां शादी करणु उन्हनि जा अहकामात फलाणी औरत सां फलाणी औरत सां फलाणी फलाणो फलाणो रिश्तेदार हीअ जेके आहिनि सां तव्हां शादी नथा करे सघो मतिलबु त उहे हराम आहिनि तव्हां ते जो उन्हनि जा नाला सभिनी अहिड़ी फलाणी फलाणी फलाणी हुन में मौसनात उन में अची वियोसीं पारो मौसनात जंहिंजी अॻ में शादी थियल आहे मतिलबु तलाक न आहे मिलियल आहे त हीअं हुन सां न कार थी सघे वग़ैरह इहे सभई ॻाल्हियूं हुन में अची वियूं तमामु घणियूं तफ़सील सां हुते सूरत निसाम जा आहिनि ऐं पंहिंजो ॿी ख़ासि ख़ुशी मूंखे सम्झ में अचे थी त हाणे सभु को बि वञे थो वरी छोकिरी जेका पंहिंजी मर्ज़ी सां वञी थी शादी करे मर्ज़ी सां शादी करण जो मसइलो ई थो थिए त पंहिंजो उनखे प्रोटेक्शन कोन्हे औरत जेका आहे सभु तमामु हिकिड़ो नाज़ुकु आहे जीअं शीशो टुटी पए त बसि छा थींदो पंहिंजो नाज़ुकु आहे उहो वीचारी छा करे थी सघे पोइ मर्द जेको आहे सो शावत जे हुन ख़्याल खां बसि चए थो मां तुंहिंजो आशिक़ु आहियां माई वीचारी हुन ते एतबार करे थी वञे हली पोइ हुन पोयां थी लॻे पोइ पंहिंजो हू पंहिंजो कमु टिपाए पंहिंजी ॻाल्हि पूरी थी वञे त पोइ वरी हुनखे छॾे थो ॾिए पोइ वरी घणो थींदो आहे जेको हिंदुस्तान पाकिस्तान वग़ैरह में अहिड़ो अॻु में तरीक़ो हुयो त बसि पोइ हुनखे प्रोस्टिट्यूशन में विकिणी छॾींदा पोइ वीचारियूं इहो अहिड़े नमूने सां थींदो आहे अञा ताईं मतिलबु इहे वाकिया थियनि था जो हिंदुस्तान मां भाई वीचारी का आई पाकिस्तान में जा माण्हू मिलियो वरी पंहिंजो विकिणी छॾियईंसि वरी हिनखे हुनखे हुनखे भॻवान वेचारी ख़ुदिकशी कई अलाए छा कई त मां हिकिड़ो क़िसो में आयो इन ईदी विधी अलाए छा बि औरतुनि जो जेको इंतिज़ाम आहे हिन में त अहिड़ा मसाला थियनि था औरत वीचारी जेका तमामु हिकिड़ी ब्रिटल जंहिंखे चयो तमामु हिकिड़ी नाज़ुक शीशे वांगुरु मतिलबु टुटी पई पुछा हुनखे केरु कहिड़ी प्रोटेक्शन आहे इन करे ज़रूरी आहे त शादी जेका आहे स मर्ज़ी सां थिए वालिदन जे ॿिन्ही तरफ़नि जे हुन तरफ़ जा वालद जेके वालदेन हुजनि से पंहिंजो राज़ी हुजनि या आशिकीअ जो हीउ जेको सिलसिलो हिननि शुरू कयो आहे निभागनि पंहिंजे सिंधी जे हिननि चैनलनि ते त बसि वारो कयो भॼियो बसि फलो थो थिए फलाणो दूरि थो थिए मम्मी पवे माण्हू भॼी भॼी वञनि छोरियूं भॼी वञनि हलियूं इश्क या थो डरना कयार फलाणो इहो मुगल आज़म जेको थियो उन उनजो नसुल छोरियूं सभु भॼी वियूं हलियूं असां उन ज़माने में पंहिंजो इहो मुगल आज़म फिल्म ठाही वियो हिंदुस्तान वारा सभु चोरियूं चऊं बसि वञी वञूं था पोइ वञो त पोइ वेंदियूं वञी पहुचंदियूं पंहिंजे प्रॉस्टिट्यूशन में छो त हू छोरो त बिना भॼी वेंदो हलियो पोइ हाणे तईं कॾहिं वेंदियूं हलियूं पोइ माण्हू चवंदो छा थींदो छा थींदो पोइ इहो मसाला पंहिंजो वली वली जेको आहे सो उहो ॾींदो जेका औरत अॻु में मतिलबु त बखरा आहे जेका मतिलबु त छा चइबो आहे वर्जिन आहे त उनजो वली जेको उनजो मालिक मतिलबु भाउ हुजे पीउ हुजे या नानो हुजे ॾाॾो हुजे जेको माइटु मिटु हुजे उहो मर्ज़ी सां ॿिन्ही जे नसलनि जे त हिकिड़ो सुहिणो तरीक़ो आहे हिकिड़ो उन में असां सोसाइटी इस्टेब्लिश जेका असां रहंदी पर जेकॾहिं छॾे ॾिबो त हाणे जीअं वेस्ट में आहे बसि चोरी पंहिंजे ख़्याल सां आहे जेकी वणेसि जेकी करे सो जेको वणे सो करे छोकिरो पंहिंजे ख़्याल सां आहे माइटनि मिटनि जे विच में अञा कोन को पंहिंजो हुनजी मर्ज़ी पोइ आहे मर्ज़ी आहे अहिड़े क़िस्म जो सिलसिलो जेको इन अहिड़े क़िस्म जी सोसाइटी इस्लाम जे नुक़्ते नज़र खां सुठी न आहे ममदू न आहे मज़मूम आहे जंहिंखे मशरूम आहे जेका शूम आहे ख़राबु आहे बिचड़ी आहे त उनखे रोकण जे लाइ त इहे जेके हाणे इहो थियो सूरत निसार जी ॻाल्हि कईसूं इन खां पोइ सूरत सूरत नूर में जेके आहिनि से आया त कहिड़े नमूने सां तोहमत कंहिं ते हणण जेको आहे सो तमामु बुछी ॻाल्हि आहे ऐं पंहिंजो तोहमत जेकॾहिं साबित नथी थिए त उनखे माण्हू पंहिंजो सौ दुरा हणंदो या हेतिरा दुरा हणंदो या छा कबो कबो पंहिंजो इहो हुनजी सज़ा आहे चारि माण्हू जेके आहिनि जेकॾहिं तोहमत को माण्हू हणे थो त हुनखे तयारु शायदि आणला आहिनि जेके ॾिसनि हुन वाक्य खे अखियुनि सां पंहिंजे थींदे त इन लिहाज़ खां ॿियो जेको आहे सो अलाह ताला सूरत नूर में हिन जो तफ़सील ॿुधायो ऐं सूरत नूर में ॿियूं बि तमामु घणियूं ॻाल्हियूं त पंहिंजो अखियुनि खे हेठि करियो झुकायो या फलाणो पंहिंजो फलाणो लिबास पायो या अहिड़े नमूने सां ऐं उन में वरी ॿियो बि सुहिणी आयतूं आहिनि जेके त फलाणनि जे घर में तव्हां खाई सघो था हिन माइट मिट आहिनि उहो तव्हां ते हलाल आहे तव्हां ते हक़ु आहे हुननि जो बि हक़ु आहे तव्हांजो बि हक़ु आहे हुननि ते त हुननि जे घर में तव्हां खाई सघो था जेके तव्हां मतिलबु अहिड़े नमूने सां फलाणा फलाणा फलाणा फलाणा फलाणा जेके माइटी मिटी जा दोस्त या बाबनि जा जेके घर आहिनि तन में तव्हां खाई सघो था पर तव्हांजो हक़ु आहे ऐं हुननि ते हक़ु आहे तव्हांखे खाराइनि या तव्हांजो हक़ु आहे जेकॾहिं मसलनि अहिड़ो थिए थो पाड़े में ओड़े में ॻोठ राज में हिन में हुन में को भाउ आहे जेको मिसकिन आहे ॿियो जेको भाउ शाहूकार आहे काराए सघंदो भेण शाहूकार आहे या भेण मिसकिन आहे त मतिलबु त माण्हू हिकु ॿिए जे घर में खाई सघनि था इहो अलाह ताला हक़ु हलाल करे ॾिनो आहे इहा आयत तमामु अहम आय आयत आयत आहे या ॿ टे आयतूं आहिनि जेको बि हिन तफ़सील सूरत सूरत नूर में उहो तफ़सील ॾिसणु घुरिजे हुन खां पोइ सूरत जेका आहे पंहिंजी हज़ाब सूरत मंझि हज़ूर सलाह जे फैमिली हुनजे घर वारनि जूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं उनजो निशान न बि ऐं पंहिंजो हरसल जी नियाणियूं हुनजे मुतल ॻाल्हियूं आहिनि ऐं सम जे अहल बैत यानी घर वारनि जी ॻाल्हि आहे थोरो कहिड़े नमूने सां उन्हनि खे हुकुम आहिनि त अहिड़े नमूने सां हलनि अहिड़े नमूने सां परदो कनि अहिड़े नमूने सां हिजाब कनि अहिड़े नमूने सां ईअं कनि ऐं पंहिंजो उघाड़ियूं न थियनि अहिड़ो नमूने त भरू जेको जाहिलीअ जो जेको आहे उहो अख़्तियार न कनि जेको तरीक़ो जाहिलीअ जो हुयो जो माण्हू उघाड़ो ॾिसण में अचे मतिलबु त अहिड़ो जिस्म जो कपिड़ो हुजे जे मज़ा सभु कुझु ॾिसिजे या छा ऐं ॿियूं घणियूं ॻाल्हियूं मतिलबु त इन मंझि त सूरत अल हज़ाब आहिनि जेके फैमिली सां वास्तो रखनि थियूं ॻाल्हियूं हाणे उन खां पोइ पंहिंजो सूरत मुजादला बि अची वई जंहिंजो ज़िक्र कयोसीं उहा अठवंजाह ई सूरत आहे ऐं उन खां पोइ हाणे हीअ सूरत आहे पंजहठि सिक्सटी फिफ्थ सूरत आहे पंहिंजो सूरत तवाबुनि खां पोइ ऐं सूरत तहरीम खां अॻु में हाणे सूरत तलाक हाणे हिन में जेके ख़ासि के ॻाल्हियूं आहिनि जेके हुन अॻु में ॻाल्हियुनि में कोन्हनि यानी हर हिकु सूरत में जेकॾहिं ॻाल्हि का अचे थी का ॻाल्हि त उहा किथे न कान का के नयूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके ॿियनि सूरतनि में अॻु में न थी चुकियूं आहिनि हाणे हिन जी असीं माना था करियूं थोरो मुख़्तसिर हिते हज़बिल्ला शाहिवान रज़ीम बसम रहमान रहीम या हन नबी हीअ नबी सलाह खे मुखातिबु थी अल्ला ताला ॻाल्हि करे थो ए नबी हाणे ए नबी या یا नबी हाणे हिन खां अॻु में सूरत हुई मुमतहन आहे सूरत जेका सठि नंबर सूरत हुनखे अलाह ताला शुरू कयो आहे त या आयुह लज़ीन आमन ए ईमान वारो जेके ईमान आणियो जिन ईमान आंदो आहे ला ततख अदू हुई त हिते ईमान वारनि खे मुखातिबु थी अल्ला ताला फ़रमाए थो हाणे ऐं सूरत सफ़ जेका आहे हुन में सभु तस्वीर वारी सूरत सब सभ खां शुरू थी थिए सभ ला पर ॿी आयत की याज़ीन आमनू हे ईमान वारो ॿी अनबर आयत याज़ीन आमनू लून माला तफ़ू न कबूर मख़्तन वग़ैरह इहा जेका सूरत सफ़ मंझि सूरत सफ़ जेका आहे एकठि सूरत आहे हाणे सूरत जुमो आहे जेका सूरत जुमे में पंहिंजो आख़िर में सलातिमी जोमत फसाओला ज़िक्र हुन में ईमान वारनि खे मुखातिबु थी अलाह ताला फरमाए थो ऐं पंहिंजो सूरत मुनाफ़िकून जेका अचे थी टेहठि नंबर सूरत में इज़ा जा अक़ मुनाफ़िकून जा अक़ माना तो वटि जॾहिं मुनाफ़िक अचनि तो वटि माना कंहिं वटि रसूल सलाह सां वटि अचनि था इज़ा जा अक़ मुनाफ़िकून कालू न शहदो इन क रसूल अलाह सो रसोल सल खे मुखातिबु थी सूरत लथी आहे ऐं इन खां पोइ हाणे हिन खे था ॾिसूं या इहो न बीह ए न बी पाक सलाह हिन खां पोइ जेका सूरत ईंदी उहा उहा उहा सूरत तहरीम छा नंबर सूरत उहा बि शुरू थी थिए या इहो हन तो हर त रसोल साज़म खे मुखातिबु थी अलाह ताला इहे सूरतूं लथियूं आहिनि त हाणे हिन में फरमाए थो इज़ा जॾहिं तव्हीं औरतुनि खे पंहिंजो ज़ालुनि खे तलाक सां ॾियो इदतीन पोइ हुननि खे तलाक ॾियो हिकिड़े मुक़ररु मुक़ररु थियल वक़्त ताईं वक़्तु मतिलबु हिकिड़ो वक़्तु मुक़ररु करियो त हेसि ताईं जेकॾहिं असीं पाण में ठही न वेंदासूं त बसि पोइ तलाक आहे मतिलबु त हीअं न त हिकिड़ो टंगियो पियो हुजे माण्हू औरत जेका घणो कयो हुन ज़माने में औरतूं वीचारियूं कमुकारु कोन्ह कंदियूं घर जो घरु संभालिंदियूं मर्द कमाए ईंदो त उहे वेचारियूं कमाई मर्द जी ते इनसार हूंदो हुनजो घणो इन करे उहे मजबूर हुयूं त कंहिं मर्द जी हुननि खे पंहिंजो गार्जियनशिप हुजे को हुनजे मथां मतिलबु त हुजे हिन करे मजबूरी हुई आहे हिकिड़ी हाणे हिन ज़माने में वेस्ट में उहा ख़ुशूसनि या असांजे शहरनि में बि औरतूं कमाईंदियूं पंहिंजो नौकिरियूं अथनि वल अलहमदिल्ला पोइ नौकिरियूं कनि थियूं हाणे हू मस्तु आहिनि पंहिंजो चवंदो असांखे परवाह कान्हे असांजे मुड़ुस जी कमाईअ जी हिन करे असीं पाण शींहणे वञूं सम्झो मुड़ुसु असांजो शींहं आहे त असीं शींणियूं वॾियूं आहियूं सख़्तु सम्झो हाणे ख़ैरु आहे मुड़ुस जी असांखे परवाह कोन्हे का तव्हांजो इहो उहो थी वियो सिलसिलो हाणे हिकिड़ो अलाह ताला जो निज़ाम आहे जीअं वणेसि तीअं करे पाण हिते फरमाए थो ते कॾहिं ॾियो था त हुनखे हैंगिंग में न रखो यानी she should not be wandering when I'm get rid of this man है न कॾहिं बि थींदुसि जो आऊं भला को ॿियो मुड़ुसु ॻोल्हिया वञी न उहो वेठी आहे to न को छॾे थो हुनजी जान न को थो हुनखे तलाक ॾिए न को थो रखे पाण वटि त इहो त हिकिड़ो वॾी मुज़ारो थी पियो हलियो हुन मतिलबु त अहिड़ो क़िस्म जी सिचुएशन हूंदो हींअर बि घणनि फैमिलियुनि में पाण वटि ख़ुशूसनि मुस्लमान मुल्कनि में या असांजे हिंदुस्तान पाकिस्तान जो सिचुएशन अहिड़ो ई आहे औरतुनि वीचारनि खे मजबूर करे बसि इहे हिन सां मूंखे ॿियो बि सिलसिलो बि न आहे रखिणो ऐं हिनखे छॾिणो बि न आहे त इहा आज़ादु थी वञे हली मुसीबत हुजे भले हिन ते इहो हिकिड़ी कावड़ इंसान जी आहे कज़बु आहे को हुनजे दिलि मज जेको हुन मूंखे रखे थो त हिनखे आउं मजबूर कयो रखियो वेठा जो अलाह ताला जो हुकुम आहे त ईअं न कर तूं तूं पंहिंजी पंहिंजी मजबू पंहिंजो ताक़त न ॾेखार तूं ताक़त वारो कोन्हे अलाह ताला ताक़त वारो ऐं ॿारहं दफ़ा क़ुर शरीफ़ में चए थो तिल्क हुदूदला ऐं ॿारनि मज़ा घणियूं यारहं ॿ ॿारहं या तेरहं थियूं आहिनि हुनमें घणियूं जेके मेजॉरिटी आहिनि उहे ॿ यारहं या ॿारहं केतिरियूं उहे औरतुनि जे सिलसिले में अलाह ताला जो तिलक हदूद अला हीअ अलाह जूं हदूं आहिनि हिननि खे हदुनि खे पार न करियो त हिते इदत हुन पंहिंजे हुन वक़्त ते हुननि खे तलाक जो हिकिड़ो सिलसिलो रखो त भई एतिरे में तलाक थींदी आसू आसुल इद पोइ इदत जो जेको तरीक़ो ॾींहं आहिनि मतिलबु त केतिरा टे महीना या जेतिरा बि महीना हिते ईंदो लफ़्ज़ आहे वक़्त में अची चुको आहे उनमें तव्हांखे हुनखे तलाक ॾियणी आहे उहो ॻणियो ईअं न सॼो मूंखे ख़बर कोन्हे केतिरा महीना थी विया न हलिया साल थी विया हलियो पंज साल थी हलिया ख़बर ई कोन क न ॻणियो वक़्तु ऐं ॻण वक़्त खां पोइ बसि ॻाल्हि ख़तमु आहे असुल ऐं अलाह खां ॾिजो तव्हांजे रब खां जेको रब आहे तव्हांजो जे जेको तव्हांखे पाले थो जेको हुनखे पाले थो औरत खे पाले थो तव्हां हुनखां ॾिजो हिन करे तमामु ज़रूरी ॻाल्हि आहे माण्हू अलाह खां ॾिजे औरतुनि जे सिलसिले में अलाह ताला अहिड़ी ॻाल्हि कई आहे हिन कढी न छॾियो पंहिंजे घरनि मज़ा हाणे हिते वेस्ट वारनि ईअं कयो आहे हाणे अलाह ताला हुनजे ज़हन में अलाए किथां आंदी आहे ॻाल्हि मर्द खे कॾहिं मिलंदा चयो हल बा तूं हाणे हीअ औरत जो घरु आहे तूं हिन सां विड़ींदो तूं हिन सां जहिड़ो थो करीं तूं हिन सां ईअं थो करीं हाणे तूं निकिर ॿाहिरि ऐं हीअ माई हिते वेहंदी बसि हाणे हिते सरकारी नमूनो इहो आहे ऐं हुन हुनखे टेस्ट पास नोटिस ॾींदा त माना मथां आयो आहीं घर जे हेतिरा गज़ परते हेतिरा हेतिरा महिल परते हुआ हिन जे वेझो हिन घर जे आयो आहीं त पोइ तोखे विझंदासीं जेल में हाणे इहो वेस्ट वारा सम्झी विया इहा ॻाल्हि खे पर असांजो जेको आहे मुस्लमान माण्हू हिंदुस्तान पाकिस्तान ॿियनि मुल्कनि में अरबनि में जेका हथ वॾाई तमामु घणी आहे हिन करे इहो ससो कोन्हे सोचे थो हुनखे घरनि मां न कढो घर में रखो जेसिताईं मतिलबु तूं चाहिनि थियूं पोइ हुनखे जल तलाक ॾिए हुनखां पोइ बि हुनजो नान नुफ़ो हिन संभालियो जेसिताईं वरी शादी करे पोइ ठीकु आहे वरी ॿी हुनजो संभालींदड़ ॿियो पैदा थींदो या माइटनि मिटनि में पाण पंहिंजी मर्ज़ी सां वञे थी हली त माइट माइटु हुनखे संभालींदा त पोइ तव्हां त ॻाल्हि छुटी पर तेसि ताईं जेको आहे हाणे हिते इहो सिलसिलो रखियो आहे सभई जिते किथे वञो अमेरिका में हिन में हुन में पंहिंजो हुनखे माई खे पोहा मुड़ुस खे पुराणो मुड़ुसु अॻियां जेको आहे उनखे तलाक ॾियण खां पोइ बि हुनखे हेतिरा पैसा ॾियण ॾियणा हुनजे ॿारनि जी संभाल जे लाइ हिनजे लाइ हुनजे लाइ छो जो उहो माई किथां आणींदी हाणे इहो मतिलबु त अंग्रेज़नि कयो आहे पर वरी हिकिड़ी ॿी एक्सट्रीम थी वई हली मर्द मर्द वीचारो मजबूर मिलंदो मुसीबत में फातो पर पोइ हुनजे ॿारनि खे संभालणु हेॾो कोन इहा ॻाल्हि हाणे फरमाए थो या तुखर हुननि जे घर वञा उन्हनि जे घरनि वञा तव्हांजो घरु कोन्हे हो तव्हांजे औरतुनि जो घर आहे छो जो घर घर केरु आहे चइबो आहे न सिंधीअ में चइबो आहे घर मुंहिंजो घर मुंहिंजी घरवारी मुंहिंजो घर मुंहिंजी घरवारी हाणे हिते अॼु ताईं मुंहिंजी भेण हिकिड़ी मोकिलियो वञो अलाए किथां जो पनागीर में साईं मुसीबत वॾी में हेॾी मुसीबत मिर्च आपकी आपकी भाभी आपकी भाभी त हुन ते कंहिं को मोकिलियो आहे की आपकी भाभी जेके आपकी भेण भाभी किथां आई भेण ऐं सुञाणा कोन मूं न ऐं केरु किथां हिन भाभी वञा अञा थो चए आपकी भाभी त पोइ हाणे त भाभी हुजे न हुजे भला अलाए किथे आहे आहियूं त ॾिठी बि कोन्हे करे मुंहिंजी भाभी हाणे कहिड़े नमूने सां थी हली हाणे इहो हिननि जे पर माण्हू चवंदो जॾहिं ॻाल्हि कंदो पंहिंजे घर घरवारी चवंदो मुंहिंजी घर वारी मुंहिंजी मुंहिंजी ज़ाल या नालो वठंदो या जेतिरे जहिड़ी क़िस्म जी महफ़िल हूंदी हुन नमूने सां लफ़्ज़ हुन लाइ वठिबो त भई फलाणी नालो वठिबो जेकॾहिं माइटनि मिटनि में ॻाल्हि पई थिए या धारनि माण्हुनि सां ॻाल्हि कबी चइबो मुंहिंजी घर वारी हीअं चयो या मुंहिंजे घर वारनि हीअं चयो या छा मतिलबु जेकॾहिं चवण ई आहे घर जी ॻाल्हि छा लाइ माण्हू ॿाहिरि करे पंहिंजे धारियुनि माण्हुनि सां अहिड़ी क़िस्म जी अजाई ॻाल्हि आपकी भाभी आहे ऐं ई कोन अलाए केरु आहे मुंहिंजी भाभी वीचारी किथां थी वेंदी <clears throat> सॼी दुनिया जी चए हो पुठाण जेको आहे चए लॻो पंहिंजे भाभीअ खे मचा हण मारणु लॻा चई छो थो मारी माना हिनखे चईंदा जिथे थो पुछ जंहिंखां थो पुछां उहो टेलीफ़ोन पियो करे कंहिंखे थो टेलीफ़ोन करी चए उहो जेका तुंहिंजी भाभी जेका आहे उहा हुनखे टेलीफोन पियो करे भला मुंहिंजी भाभी खे टेलीफ़ोन पियो कई पोइ पटाण पठाण ते आया आहियां पठाण अहिड़ा ॿियो कोन्हनि पर पठाण वाकई मतिलबु मुस्लमान जेके आहिनि पटाण ते हणंदा वरी पंजाबी जेके आहिनि से वरी हुननि ते सिखनि ते हणंदा वरी सभु को कंहिं न कंहिं मतिलबु बीटिंग बो आहे कोन को खपे हुनखे जंहिं ते हू हणनि पंहिंजो धकु जेको आहे जो छा चइबो आहे हिकिड़ो पिकिंग पिकिंग ऑडर आहे हिकिड़ो जो हुनखे जीअं ठुंगो हणंदो आहे पखी त पंहिंजो ठुंगो कंहिं न कंहिंखे हणिजे वरी पाण खां हेठि माण्हू खे ठुंगू वणिबो त हाणे असां पंज पन पनाहागीरनि खे हिननि खे वरी पठाण हथु आयो आहे वरी पंजाबीनि खे वरी सिखु हथु आयो आहे त असां सिंधियुनि खे अलाए केरु हथ आयो आहे असीं वरी अलाए कंहिंखे हथु आहियूं ख़बर ई न आहे सम्झो पोइ सभु को बि हिते हणे थो अहिड़ो भोग क़िस्म जो पोइ हाणे इहा ॻाल्हि पोइ हुनखे चइबो ख़रोज न इलाह तीन बि मुबई न हुननि खे न कढो घर मज़ा सवाइ हिन जे जो फ़ाहिश मुबैन पधरी पा फहिश इन मां साबित थी वञे हलियो त इहा पंहिंजो बुछाईअ मुलफ़िस हुई ऐं उन उन खां पोइ घर कढण जो तव्हांखे हक़ु आहे इहा ॻाल्हि सूरत निसा में बि अची अची वई हली हिते वरी उन वरी तफ़सील तफ़सील सां अचे थी हिन में हिते अलाह ताल फरमायो तिलक हुदुदूबदिला इहे अलाह ताला जूं हदूं आहिनि ख़बरदार हिन हदुनि खे क्रॉस नाहे करिणो तव्हांखे जंहिंदूं क्रॉस कयूं जंहिं टिपियो पोइ जेको आहे सो पंहिंजे नफ़्स ते हुन ज़ुल्म कयो हाणे हिकिड़ी आयत अचे पई यकी हिन में हेतिरियूं मज़मून ॻाल्हियूं अची वियूं पर आयत अञा हले पई ॾिसाए थो छा ग़ैर तोखे मथां मथां अलाह पैदा करे उन खां पोइ का नई ॻाल्हि ला लाहू ज़ालिक अमरा यानी थी सघे थो हुनजी मासूमियत साबित थी वञे हली पोइ तूं उन वक़्तु पंहिंजो हैरान थी परेशान थी पोइ तोखे हुन वक़्तु ख़राबु लॻे ॻाल्हि भई छा थियो त अलाह इन करे तूं अहिड़ो गुज़ हदि खां न लंघ उन वक़्तु कावड़ में अची जो पोइ हीअं करे हाणे पाण वटि सिंध में जेको आहे ऐं पंहिंजे नमूने जो हिकिड़ो वॾो आहे बुछड़ाई जो बसि जंहिं ते वीचारी ते हुजे पोइ लाइ हुजे न हुजे तोमत बसि हाणे हुनखे मारे या कारी ऐं कारो ऐं फलाणे इहो हाणे कारी कार जो तव्हांखे हक़ु कोन्हे को मारण जो पाण खे वञी पर्सनल लेवल ते को बि पंहिंजी ज़ाल खे बि नथो मारे सघे पंहिंजे भेण खे पंहिंजे माउ खे या कंहिंखे बि उहो कोर्ट में वेंदो मतिलबु त सरकारी हाणे कोर्टूं असां जूं बुछड़ियूं अहिड़ियूं आहिनि जो हुन ते कंहिंजो वैसा कोन्हे हिन करे कोर्ट में छा ला वेंदो चवंदा असां पाण ई पंहिंजे हथनि सां पंहिंजी था ॿेड़ी ॿोड़ियूं भई हिन करे इहा ॻाल्हि अजाई हिकिड़ी थी वई आहे हली पर माण्हू खे खपे त भई शरीयत जी कोर्ट जेका हुई अॻु में हाणे हींअर शरीयती कोर्ट बि भेण सां न रहनि सभु वेठा आहिनि हिक ॿिए खां वधीक पर शरीती कोर्ट जो सिलसिलो इहा त तव्हांखे साबित करिणो आहे त चारि माण्हू जेके आहिनि से अचनि उहे शाहिद हुजनि जेके मतिलबु ऐं उहे चवनि त असां अखियुनि सां ॾिठी आहे ॻाल्हि इन खां अॻु में कंहिंखे मारूं कोन्हे कंहिंखे करिणो ऐं उहो सरकारु जेको हुकूमत जेका जेको इस्टेब्लिश ऑडर जेको आहे सिस्टम जेको आहे हाकिमत जो उहो त जेकॾहिं ईअं न थींदो माण्हू सभु को पंहिंजे हथ सां वेठो कंदो त हिकिड़ी एनॉर्की अची वेंदी हिकिड़ो क्यास अची वेंदो हलो धरती ते का ॻाल्हि फज़ीलत वारी का थी न सघंदी हिन करे जुडिशल सिस्टम जेको आहे सॼो बर्बादु थी वेंदो हलियो तबाह थी वेंदो हलियो हुन ते कंहिंजो वेसाह कोन हूंदो हाणे इहो साॻियो सिस्टम थियो आहे पाकिस्तान में कंहिंखे को वेसाह कोन्हे को ऐं वेंदुसि कोर्ट में त मुंहिंजी चङाई थींदी को मूंखे हक़ु मिलंदो या छा थींदो कुझु को कोन्हे हाणे उते रिश्वत हले पई बसि हीअ पियो हले हू पियो हले पंहिंजो सभु जेके आहिनि जज पोइ कारखानो ठाहियो वेठा आहिनि जानम तयारु लॻो पियो आहे बसि हाणे ख़ला अला मसला अलाह ताला महफ़ूज़ करे पंहिंजे के हूंदा बि पोइ हाणे असीं कोन चऊं सभु सभु जज जेके आहिनि अहिड़ा आहिनि के हूंदा बि ख़ुदा खे ख़बर आहे असां धरती ते अञा को घटि ॾिठो आहे पंहिंजे अखियुनि सां जेको इंसाफ़ु कंदो हुजे पर पोइ हाणे रब पाक ज़रूरु धरती हलाए थो त को सिलसिलो हूंदो हितां मज़े इहे ॻाल्हियूं थींदियूं वञूं पोइ हाणे इहा ॻाल्हि ईअं हिकिड़ी आयत पहिरीं थी आहे जेका पढ़ीसूं हाणे हुन खां पोइ इनशा वरी पढ़ंदासूं पर हिन में फरमाए त या नबी इदा तलख़्त मुनिसा यानी औरतुनि खे तलाक ॾियो पोइ वक़्त ते हुनजे तलाक ॾियो मुक़ररु थिए इदत हुजे असुल इद ऐं इदत ॻणियो बि हिसाबु रखो हुनजो त हेतिरा महीना थी विया आहिनि हेतिरा महीना थी विया आहिनि हेतिरा महीननि में हीअं थींदो असुल असुलु इदत वतुा रबकुम अलाह खां ॾिजो हिन सिलसिले में ला तुखरिजू हुन हुनखे घरनि मज़ा पसंदि न कढो सदनि घरनि मज़ा तव्हांजो पीउ जो कोन्हे घरु तव्हांजो कोन्हे को घरु हुननि जो आहे घर जी दयाणी हूअ आहे त असां वियास विंदासीं ॿार पोइ अरबनि वरी लिखंदा हुआ असांजा त फलाणी मुंहिंजी ज़ाल जे नाले त इहे रब रब थिल बैत घर जी रब रब आहे रब आहे मतिलबु घर जी मालिकाणी आहे <laughs> मुंहिंजे घर जी मालिकाणी पाण घर हुजे न हुजे भले रेंट ते माण्हू रहे पर रब थिल बैत घर वारी आहे <clears throat> पाण चवंदो घर वारी त घर जी मालिकाणी उहा आहे तंहिं करे हुनखे सदन घर मां न कढो उहो हुनजो घरु आहे लातुखती न अलाहतीनाहिशन मुबैया न हुननि खे न कढो सहान जी जो फ़ाहिश मुबैया न पधरी फ़ाहिश साबित थियलु हुजे तिलक हुदूदु इहे हदूं आहिनि अलाह ताला जूं मुक़ररु थियलु त अद हदूदु फक़त ज़ुलम नफ़्सू जंहिं हदूं पंहिंजो लंघियो सभ पंहिंजे पाण ते हुननि ॼण ज़ुल्म कयो पंहिंजे पाण ते ॿिए कंहिं ते ज़ुल्म नथो करे पंहिंजे पाण ते ज़ुल्म करे थो छोजो हिकिड़ी बेहूदी ॻाल्हि करे थो जेका वरी हुनखे अॻियां ईंदी अख़र अॻियां उभरी वागू थी वरियाम अख़र अॻियां उभरी वागू थी वागू थी अॻियां उभरंदसि ला तदरी लाह इहो ॾिसु बाद ज़ालिक अमरा छा तोखे ख़ैर ख़बर कहिड़ी कहिड़ी तोखे ख़बर आहे त थी सघे थो त अलाह ताला कोई अहिड़ी ॻाल्हि पैदा करे इन खां पोइ यानी को ॻाल्हि साबित थी वञे जंहिंमें हुनजी मासूमियत जेका पधरी थी वञे हलियो हाणे असीं